អាក្មេងនេះបើនៅសឹកមកទៅសឹកពីភ្នោះវាត្រឹមត្រូវវាត្រឹមត្រូវជាងអាជាតិបានជាហៅជីឥឡូវបាត់ហើយនៅតែជាជីតាជីនៅមានបានជាពាក្យថាម៉េចថាកុំដើរពៀនស្គនកុំកាត់ទៅខុសទេ សមណៈជនជីកុំឲ្យក្តីត្រូវពាក្យណែព្រះរាជសម្ភារក្នុងព្រះរាជនិពន្ធព្រះរាជសម្ភារថាសមណៈជនជីកុំឲ្យក្តីត្រូវកុំងឿងដោយខ្យល់កុំអោនពាក្យពុលកុំខ្វល់ដោយស្រីកុំកាន់ពឹសយងគប់នៅស្ត្រីសមណៈជនជីកុំឲ្យក្តីត្រូវតនេះបានសេចក្តីថាយាយជីតបបោះលោកនេនលោកផឹកអ្នកបួសប្រហែលហៅសមណៈជននោះ គឺកុំទៅកើតក្តីនឹងពួកនឹងកុំយកខ្លួនទៅពលកុំឆ្លោះនឹងពួកនឹងបានជាលោកថាសមណៈជនទីកុំឲ្យក្តីត្រូវថាកុំទៅវវឹកលោកបុរាណគេថាភ្លើងបើណាចង់ប្តឹងពីលោកសង្ឃអីឆ្លោះប្រកែកពីនេះពីនោះថានាងអើយកុំពលភ្លើងវើយកដៅណានឹងគេនិយាយពីបនបាបទៅគេថាចុះនឹងរកណា ខ្ញុំទៅលេងនឹងពួកជាពធំធំហ្នឹងនឹងពាក្យបុរាណឲ្យអ្នកអាត្មាដោះស្រាយឲ្យអ្នកប៉ុណ្ណឹងមកយល់អត់នៅណាទៀតនៅនៅតិចទៀតនៅនាងមួយនេះកញ្ញានេះចប់កញ្ញានេះខ្លីខ្លីទេនេះកញ្ញាអីនេះ នេះដាក់ទូលព្រមគុំនាងខ្ញុំម្ចាស់នាងកញ្ញាយល់ខុសទេគេមិនដែលប្រើជាងឈ្មោះអិនហ៊ុំជាសិស្សឋានៈទី2កនៃវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិឥឡូវអាត្មាថាខ្ញុំម្ចាស់នេះចុះលោកទូលព្រះបង្គំនាងខ្ញុំអញ្ចឹងទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំណានាងខ្ញុំម្ចាស់ណែគេមិនដែលនិយាយទូលព្រះបង្គំទេនាងឯងក៏និយាយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នឹងស្ដេចនឹងអីថាទូលបង្គំគឺថាខ្ញុំម្ចាស់ អាត្មាប្រាប់ទៅចុះខ្ញុំម្ចាស់ឈ្មោះអិនហ៊ុំយសោះឋានៈទី2កោជាឡាយប្រសិទ្ធវត្តខ្ញុំម្ចាស់មានសេចក្តីឆ្ងល់អំពីពាក្យមួយម៉ាត់ ដែលហៅថាពិសេសឬវិសេសដែលក្រសួងឃោសនាការធ្លាប់តែផ្សាយតាមវិទ្យុជាញឹកញាប់ពាក្យនេះ តាមសេចក្តីយល់របស់ខ្ញុំម្ចាស់ គួរទុកប្រើចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់វីរៈបុរសអង្គណាមួយដែលជាកម្ពូលនៃរដ្ឋឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះព្រះរាជអង្គការនៃសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋទើបសំមិនត្រូវយកមកប្រើជាសាធារណៈច្របូកច្របល់គ្នាឡើយដោយសពថ្ងៃនេះក្រសួងឃោសនាការ តែងតែផ្សាយជាព័ត៌មានឬដំណឹងពីណា ឬតំណែងពិសេសរោងភាពយន្តសូរិយាលេងរឿងឥណ្ឌារឿងរស្មីចន្ទ្រាទួលតាពូងអេមិនញៀងញៀងសរសេរខុសទេញៀងកញ្ញាសរសេរខុសទេ គេមិនថាទួលតាពូងទេមិនតាឈ្មោះពូងក៏ធ្វើទួលនេះណាមិនទួលរបស់តាពូងទេ ទួលទំពូងពីព្រោះដើមមានដើមទំពូងដុះនៅនឹង អាត្មានៅពិសាមណែលោកគ្រូប្រើឲ្យទៅរកសបកតំពូងនៅនឹងចាំស្ដាប់ណាឥឡូវទៅជាតពូងតពូងអស់ទួលតំពូងគឺដើមតំពូងវាដុះនៅនឹងពីដើមអាឥឡូវថាតំពូងនេះចុះទួលតំពូងលេងរឿងប្រជិនវងឬវិថីទឹកឃ្លាំងមានសាលារៀនកាត់ដេឡាជាដើម តើហេតុអ្វីបាន ជាក្រសួងឃោសនាការចេះតែផ្សាយព័ត៌មានឬចំណឹងពិសេសបើនិយាយពីរឿងគុណលខោននេះនោះទៅវិញខ្ញុំម្ចាស់ឮភ្លាមភ្លាមស្មានតែព្រះរាជអង្គការ នៃសម្ដេចសហជីវិនអាត្មាមិនសូវមើលមិនមើលពាក្យនាងកញ្ញាឯងអស់ទេតែខំខ្លាចគេវាពាក្យអីខ្ជាំងខ្ជាំងអាត្មាមិនឡងចោល ពាក្យនេះគ្មានខ្លះដូចបែបបញ្ចោកគំរូខ្លះអុយទៅបន្ទោសលើឃោសនាការជាតិផងណាអ្នកលោកឃោសនាការជាតិណានាងនឹងបន្ទោសហ្នឹងអឺមើលថានេះទៀតហេតុនេះសូមសម្ដេចជាម្ចាស់ទ្រង់មេត្តាយកពាក្យមួយម៉ាត់នេះទៅដាក់ក្នុងរបៀបវារៈប្រជុំអសរសាស្ត្រពិភាក្សាសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ផង ពិស័យហើយវិស័យនោះនាងកុំឆ្ងល់នាងអិនហុំកុំឆ្ងល់កំពុងរៀនផងអាត្មាសុំបញ្យលពាក្យនឹងតែមួយទេតែមួយទេអាត្មានឹងបញ្យលវិស័យនឹងហើយវិស័យនឹងបើប្រែទៅមាន ច្រើនណាស់យ៉ាងណាមកអំពីរូបសត្វដើមមកពីវិហើយនឹងសេសៈ វិនឹងគឺជាបុព្វបត្តិបល័យគេហៅបុព្វបត្តិប្រមបត្តិមកដាក់ខាងដើមជាទូឧបសគ្គដែលដែលបារាំងហៅថាព្រេពិកអាត្មាមិនសូវចេះបារាំងគាត់មួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ព្រេពិកគេដាក់មកវិហើយនឹងសេសាវិនឹងប្រែថាផ្សេងផ្សេងប្រែថាជាក់ស្ដែងប្រែថាណាស់ណាអីក៏បានដែរវិនឹងជាសេចក្តីច្រើនណាស់ព្រោះកាលណាវិនឹងវានៅសេសា ទេសៈប្រែថាសល់ថាសំណល់វាចេះទៅវិញដែរប៉ុន្តែដល់វិវាមនុស្សពីលើជាមួយសេសៈទៅជាប្រែថាថ្លៃថ្លា ថាខ្ពងខ្ពស់ថាប្លែកវាចេះទៅវិញសេសៈនឹងវិសេសៈនឹងក៏ខ្មែរយកមកប្រើដើម្បីឲ្យបានទៅជាពីនៃគេយកវោជាពោទៅជាពិសេសៈគេហៅថាពិសេសមួយនៅជាវិសេស ពាក្យថាវិស័យគេនិយាយពីរបស់ទ្រព្យអីឬស្រុកទេសឬអ្វីដែលវាថ្លៃថ្លាវាខ្ពង់ខ្ពស់មានតែមួយឬក៏សុទ្ធតែល្អហ្នឹងគេហៅថាវិសេសគុំនោះសោកំពីដីកាសភៅច្បាប់ណាដែលវាក្រៅផ្លូវការ បើខាងពុទ្ធសាសនាគឺក្រៅពីបត្រៃបិដកក្រៅពីអដ្ឋកថាពីកំងចែរបស់បត្រៃបិដក កម្ពីនោះឯងគេហៅបករណៈវិស័យគេហៅបករណៈវិស័យបើនិយាយចាក់ពាក្យខ្មែរចំណុចគេថាបកវិស័យបករណៈនោះគឺបកវិស័យជាកម្ពីដែលតែងឡើងក្រោយដោយវោហារបស់អ្នកតែងមិនអាងដល់កម្ពីដីកាអីគ្រប់គ្រាន់ទេគេយកវោហាយកមតិយកបលដែលហៅអត្តនោម័តនោះគឺយកបលរបស់ខ្លួនគេ យកមកតែងអានឹងគេហៅថាកម្ពីវិស័យដែរប៉ុន្តែខ្មែរយកមកប្រើគួរឲ្យឆ្ងល់ដែរពាក្យក៏ដដែលគ្រាន់តែយកវោធ្វើជាពោទៅជាពិស័យបានសេចក្តីខុសគ្នានឹងពាក្យថាវិស័យពាក្យនេះគេប្រើស្ទើរថាច្រើនណាក៏ដូចជាគេឆ្លើយប្រកូនណាជាម្ចាស់ជីវិតថាប្រកូនណាថ្លៃវិស័យ ប្រកូនណាថ្លៃវិស័យនឹងឆ្លើយចាហៅទៅឈ្មោះអីចាណែដួងដួងអែនមកណាប្រកូនណាថ្លៃវិស័យប្រកូនណាវិស័យវិជ្ជាបាននឹងគឺថាលើកលួងលើកព្រះអង្គនឹងថាជា បកៈរណានឹងហៅបកៈរណានឹងថាព្រះអង្គមានសេចក្តីអាណិតគេដល់អស់ពីកៈរណាទៅជាបកោណាទៅថ្លៃវិសេសគឺបានសេចក្តីថាព្រះអង្គនឹងមានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ ក្រៃលែងជាងអ្នកដតីហើយប្រគុណណាប្រៃពិសេសជាពាក្យសន្មតរាជស័ព្ទចុះបើមកជាពិសេសវិញប្រែថាប្លែកដែរគេបំប្លែងមកដើម្បីឲ្យឲ្យឲ្យមានសេចក្តីថាជាបច្ចេកទេសថាជាដោយឡែកថាជាអីចេះទៅវិញអុយអាត្មាសុំទាញឧទាហរណ៍ដែលប្រើសពថ្ងៃនេះឧបមាថាឯកឧត្តមនឹងលោកមានរថយន្តលោក3 3 3គ្រឿងរថយន្តមួយនោះស៊ីចុអែននោះលោកទិញមកដើម្បីឲ្យកូនចៅប្រើទៅផ្សារទៅផ្សោឆក់កដៀតនាយអាយតាមដំណាប្រើខ្លះចឹងទៅអានឹងគេហៅថារថយន្តសាមញ្ញមានរថមូលយន្តមួយនោះ លោកប្រើផ្ទាល់ខ្លួនលោកគឺថាលោកទៅណាលោកប្រើតាមធម្មតា ទៅធ្វើការ ទៅការិយាល័យទៅប៊ីរ៉ូលោក លោកជិះអានឹងទៅអានេះជារថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនលោកនៅមានរថយន្តមួយនោះថ្លៃថ្លាបន្តិចមិនសូវប្រើទេគឺលោកសម្រាប់ប្រើចេញមុខចេញមាត់គឺថាទៅកាន់ទីប្រជុំធំឬទៅគល់ប្រគូណាទៅបរិទវាំងអីលោកប្រើរថនឹងគេហៅរថយន្តពិសេស special ឯឧត្តមអាត្រង់បារាំងថា special special ហ្នឹងអានឹងគេហៅពិសេស សេចក្តីណាមួយដែលវិទ្យុក្តីផ្សាយចំណឹងជាចំណឹងដោយឡែកបើនិយាយទៅប្រែថាដោយឡែកហើយសេចក្តីនោះមិនមែនជាសាធារណៈទេគឺវាមានដោយឡែកវាប្លែកមកគេថាចំណឹងពិសេសអុយនាងឯងមិនទៅទុកខឹងទុកខឹងពិសេសហ្នឹងពិសេសហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់តែសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋទេ ប្រើបានជាសាធារណៈទៅទាំងអស់យើងក៏ប្រើបានរបស់អីទៅវាប្លែកដែលគេមិនសូវយកមកនិយាយមកថាអានឹងជាពិសេសចេះណាដូចល្មមស្ដាប់បានហើយមើលអាត្មាថាម៉េចមានកត់ទុកណែអានេះពិស័យមួយទៀតចេះអានេះគេប្រើវិស័យដែរគឺ មនុស្សបើតាមបាលីនោះគេថាអ្នកការណាការណាគេហៅមនុស្សនឹងប្រែទៅសត្វវិសត្តវិសេសោឬវិសេសសត្តោពីព្រោះយកបាត់ដតីនឹងមកសំទៅប្រែថាម៉េចមនុស្សនឹង មនុស្សមកពីម៉ាន់មកណោយើងអានម៉ាន់ឬមោនក៏ថាដូចពីប្រែថាដឹងហើយផ្សំនឹងឧស្សៈឧស្សឧស្សហ្វិកឧបច្ច័យ manនឹងឧបទៅជា manus អសរសេរអសរណែរ៉ូម៉ាន់រ៉ូម៉ាន់ទៅឃើញមើលមើលមើលលោកលោកមកសេបន្តិចណាអសរសេរសរសេរ m m m a n m a n បើយើងអានតាមម្ដេចគេថាមណៈមណៈប៉ុន្តែថាម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគុំថាគេថាអានថាមិន mắng hay ục ục tí thế mình trong cái prisu tương cái à dạ. trong hỏi uống so phí ép phí ờ mình nó ú cho ô nó mò bị ấy uống nó sụp phịch và chảy cảm giác cho mà ôi chơi chuyện niềm mà xong thì tôi mắn nó phải thật đắng đó tôi phải về tôi tôi cho mình là tệ kỳ đừng mà năn tệ kỳ tương lai đừng mà ណាសេឯងដឹងមនាមនេះអញដឹងខ្ញុំដឹងមនាមអ្នកយើងទាំងឡាយដឹងវាចឹងទៅវិញអានឹងបំបែកវែកដូចជាដូចជាសរសេរទីអីចឹងដូចប្រាំងអញ្ចឹងចុះឥឡូវបើឲ្យមកជានាមមកនឹងពាក្យនេះជាផ្សំអ៊ុសអ៊ុសបច្ច័យទៅជាមិនទៅជាមនុស្សប្រែថាអ្នកដឹងនៅការខុសនឹងត្រូវដឹងនៅហេតុខុសនឹងត្រូវចុះ បើយើងយកពាក្យនោះមកនិយាយថាស្អីណាដឹងខុសត្រូវថាសត្វវិស័យគេហៅសត្វវិស័យពីព្រោះវាសត្វទាំងអស់គ្នាវាសត្វទាំងអស់គ្នាគូក៏សត្វសបីក៏សត្វមនុស្សយើងនឹងក៏សត្វព្រំទេផ្ដាអីក៏សត្វពីព្រោះសត្វតៈនឹងប្រែទៅអ្នកជាប់ជំពាក់ដោយ អារម្មណ៍ដោយនឹងគំនិតហ្នឹងគេហៅសត្វតៈហ្នឹងប្រែថាមនុស្សដែលនៅជំពាក់តាក់ទិននឹងការខុសការត្រូវការ អក្រក់ការល្អសពគ្រប់ហ្នឹងគេហៅសត្វព្រោះចុះមនុស្សនេះជាអីថាសត្វដែរប៉ុន្តែសត្វហ្នឹងសត្វវិស័យអមិនហៅសត្វវិស័យថាសត្វដែលទីទីពីគូកបីនឹងយើងនិយាយឲ្យជ្រៅនេះគេនិយាយចឹងថាសត្វវិស័យជាអ្នកដឹងខុសត្រូវអាហ្នឹងហៅមនុស្សតែចុះបើស្រីទៅជាមនុស្សស័យប៉ុន្តែយើងមិនដែលប្រើមនុស្សស័យទេប៉ុន្តែបាលីគេមាន មនុស្សសោ សត្វពិសេសប្រុសមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីមនុស្សស្រីប៉ុន្តែឥឡូវបើយើងយកអានឹងមកប្រើថាណែឃើញមានមនុស្សស្រីម្នាក់ដើរទៅជើងលើនោះវាមិនដែលចេះថាថាមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសប៉ុន្តែត្រូវជ្រាបថាមនុស្សនឹងមកពីប្រែថាអ្នកដឹងខុសត្រូវ មួយទៀតមានន័យមួយទៀតក្រៅពីពុទ្ធសាសនាមកពីមនុស្ស ហើយនឹងអបច្ចៈអបច្ចៈប្រែថាកូនចៅថាពូពងមនុស្សគឺប្រចៅមនុស្សដែលជា ស្ដេចកើតដំបូងបំផុតគេហៅបឋមកษัតនោះដែលកើតឡើងមានទឹកមានដីនៅឥណ្ឌានោះទេមិនមែននៅស្រុកខ្មែរយើងទេប្រទេសកម្ពុជាកាលនោះនៅ ជាសមុទ្រទេហួយស្ដេចហ្នឹងហើយដែលដំបូងបំផុតបានគេហៅខ្សត្រយៈ เอาตามสองก็ตักสั้นระยะเอาตามมาเลยตักคัดระយะប្រែមកថាម៉េចថាម្ចាស់ស្រែមេស្រែពីពុទ្ធដើមដំបូងមានប្រយោជន៍អីគ្រាន់តែត្រួតត្រាលើស្រែចំការអញ្ចឹងមកវាយូរមកណាតែគាត់ទៅត្រួតត្រាលើស្រែចំការគេធ្វើដល់គ្នាអញ្ចឹងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគេជូនគេថ្វាយស្រូវកោយមកទៅលោកចេះតែទទួលសោយសេចក្តីសុខទៅ ប្រចៅដែលតំបូងប្រផុតនឹងឆ្លងប្រនាមប្របាទមនុស្សមានក្មួយមួយឈ្មោះមនោសារៈមនោសារៈនេះជាគ្រូច្បាប់បានឯកឧត្តមបញ្ជានេះច្បាប់បុរាណជានមស្ការគោរពមនោសារៈហ្នឹងណានឹងគឺជាជាក្មួយរបស់ប្រចៅមនុស្សបានជាពួកយើងដែលកើតតតមកហៅមនុស្សមិនក៏ហៅមនុស្សថាជាពូជពងរបស់ប្រចៅមនុស្ស អានេះបែបមួយបើនិយាយក្រៅពីរបៀបពុទ្ធសាសនាតាមពងសាវតាលោកណានេះអាត្មាភាពដោយឡែកផ្សេងទេនិយាយពីវិស័យហ្នឹងទេគេហៅសັບវិស័យហ្នឹងជាពិសេសដោយពិសេសឧបមាថាគេនិយាយចឹងទៅក្នុងជំនុំចំណោមដោយសម្ដេចវណ្ណលោកស្ដេចទៅខេត្តក្រៅខេត្តអីចឹងទៅមានលោកប្រវាយខេត្ត មានលោកប្រឡាត់ខេតប្រឡាត់ស្រុកผู้ជួយអីឬមេឃុំអីជាដើមព្រោះគេសង់សាលាសង់សាលារៀនស្អីចឹងព្រះអង្គលោកទៅនៃសម្ពោធប្រទៀនកាត់ខ្សែបូអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងបណ្ដាមនុស្សទាំងអស់ដែលមកជួបជុំនឹងតើដែលធ្វើការនឹងអ្នកណាអ្នកណា ដែលចេញប្រកាសជាងច្រើនជាងគេអ្នកណាដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេ នឹងគេនិយាយទៅដោយសម្ដេចទៅថាសម្ដេចឪមានប្រតិរីករាយត្រេកអរណានឹងអរកូនចៅដែលបានកសាងអ្នកសាលារៀនធំដុំនេះល្អស្អាតកុំថ្កើមនេះសូមអរគុណទាំងអស់គ្នា ដែលបានជួយពួតដៃគ្នាធ្វើនេះជាពិសេសអរគុណចំពោះលោកចៅខេត្ត គឺលោកស្វាយខេតនោះគេធំជាងគេផ្ដើមការហ្នឹងនឹងជាពិសេសអុយនាងកញ្ញាប្រកាន់ថាសម្រាប់តែសម្ដេចក៏ប្រមុខរដ្ឋបានសម្ដេចក៏ប្រើបាន យើងក៏ប្រើបានដូចជាយើងទៅឯណាឯណា បនទៀនអីយើងទៅ ជាភ្ញៀវពលឺគេអីយើងនិយាយថាខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺមីងម៉ៅមីងម៉ៅគាត់ ចាត់ការនឹងគឺថាគាត់នុយហត់ជាងគេណាស់អញ្ចឹងក៏យើងនិយាយបានគឺថាដោយឡែក specialist ប្រហែលជាស្ដាប់បានហើយនាងកញ្ញាប៉ុណ្ណឹងអាត្មាសូមដោះស្រាយទៅនឹងនាងកុំឆ្ងល់កុំឆ្ងល់នឹងពិស័យហើយវិស័យនោះអេនាងនេះនិយាយនេះណាប្រអាត្មាមិនមើលទេថាថាតលឺវាជុកថាតំណឹងពិសេសអីចង់តែមិនសូវចង់ស្ដាប់ទេខឹងណា មិនក៏ប្រញាប់អញ្ចឹងកុំខឹងកុំអីខំរៀនទៅវាឯងចង់ចំអន់នាងនឹងទេពេលមើលដូចកញ្ញាតកញ្ញាថាផ្ដាល់មានផ្ទះសបែងដូចសពឆ្លងប្តីទេអានដូចជាបែបមុតមមណាសុំទួយនាងឯងកំខឹងអាត្មាដោះស្រាយលួនិយាយឲ្យសើចទេ អស់បដាហើយអូអាត្មាលឺសូវិទ្យុសំទោសដល់អ្នកអានវិទ្យុពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដានេះនៅម៉ោង21កន្លះអានមិនដឹងជាត្រង់រឿងអីទេលឺវាញ់ចណាប្រវាញ់ចណាប៉ុន្តែគេបដិសេធណូដាក់ឲ្យទៅគេថាទៅប្រវាញ់ការប្រវាញ់ Hứa an lui tha quanh chẳng mìa Quanh chẳng mìa cho dân an đô là an Mì của mình kết của chế tỏ là ơn nó Mình bị bạc xóa Sao cho nó bị lơ mờ Tiết ra mùi mặt Bà cho đã kìm Nó cái an cho nó cho nó Cho mấy cái tôi cho quanh chẳng mìa rồi Của mình tha quanh chẳng nó đó වංචනව ප්‍රවංචන ដូចមិថុនាអញ្ចឹងមិថុនាអាត្មាឌីណោអ្នកកាត់សម្រាប់ហ្នឹងអ្នកលោកបាត់ដបងហើយលោកសៀមរាបនោះសម្ដីសម្ដៅសម្ដេចក៏សពរាជាជ័យណាប៉ុន្តែចង់អានខែមិថុនាទេលោកនឹងគ្មានស្ដាប់ទេសោះជាអានមិថុនាមិថុនានឹងបាច់ណាប្រកបពីព្រមមិថុនា ធុហើយណោវាភ្ជាប់គ្នាថាដាក់ចេញណោថ្នោថ្នាគេថាថ្នងគេថាថ្នាំគេថាថ្នាំគេមិនថាថ្នងទេណាព្រមមិនទៅជាមិថុនីទៅវិញតែលោកថាចុះបណ្ណនីមកកថាគេថានីអីមិនបើចឹងមានតែពុទ្ធសាសនាទេណាអានឹងណោដែរ คนต่อซาเนียกับสูงโคสเนียกาเวียสนานั่นกูกูวโนยังได้นินทาเวียสเนียด้วยอาซาขมายนั่นกูเงียนฟูบอกเฮเปียกโตเปียกทมสมเด็จมาขอขเนียได้ណាប៉ុណ្ណឹងហើយអង្គលោកណាច ថាលោកអីលោកអីកាន់តែមកទៅអ៊ំសាលីអ៊ំសាលីតើនឹងបានសេចក្តីជាទី3យ៉ាងសូមអាត្មាជំរាបមកពីផ្លេចទេរៀនរួចហើយកាលណាបើបច្ចុប្បន្នចិត្តអតីតកាលចិត្តអតីតគេអាគេថាទៅឧបមាថា ណែមិត្តលោកនាងជើញមកយូរហើយ ទេខ្ញុំទៅនឹងមកដល់បាញ់មិញនឹងឯងបើយើងនិយាយតាមពាក្យសាមញ្ញថាខ្ញុំទៅមកមិញនឹងបើគេសួរថាគាត់មកយូរហើយថាគាត់ទៅនឹងមកមិញនឹងមុនអ្នកមកប៉ុណ្ណឹងគឺអានេះគេហៅថាបច្ចុប្បន្នវាទៅចិត្តខាងអតីតកាលដែលកន្លងទៅហើយអានេះទៅដល់បានទេតែមិនដាក់អានឹងមកដឹងថាម៉េច ដឹងទៅគាត់មកពីកៅគឺថានិយាយរួចហើយប៉ុន្តែរួចនោះមិនមែនយូរទេទៅនឹងថ្មីថ្មីនេះណាអានឹងទៅអញ្ចឹងហៅថាបច្ចុប្បន្នចិត្តអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលចិត្តអតីតកាលនេះសម្រាប់តែចំពោះកិរិយាសព្ទទេប៉ុន្តែមានទៀតអាត្មានិយាយពីទើបនឹងអោអស់បានជាលោកសួរចឹងណាទើបមួយទៀត ជាពាក្យកិរិយានុគ្រោះពាក្យនេះ គឺថាខានប្រើមិនបានទេដូចជានិយាយជជែកគ្នាទៅមួយថាឲ្យវ៉ាន់មកខ្ញុំមុនទៅណែចាំថ្ងៃស្អែកសុំថ្ងៃស្អែកខ្ញុំយកប្រាក់មកជូនថាទេមិនកាទេខ្ញុំតើវល់អញ្ចឹងនឹងសាំវ៉ាន់បោហើយណានោះគូចំពាក់ណានោះគូជឿហើយនឹងខ្ញុំព្រមទេ លោកនៅម្នាក់ឯងនៅឆ្ងាយផងតើទៅឲ្យប្រាក់មកខ្ញុំទើបឲ្យទើបបានខ្ញុំឲ្យអីវ៉ាន់ខ្ញុំទៅទិញចំពោះតើបានខ្ញុំឲ្យចំពោះទៅបាទនឹងទើបបានទើបបាននេះឯងគឺនិយាយคล้ายមកជាភាសាសាមញ្ញថាតើបានដល់នឹងវចនានុក្រមមិនបានត្រូវអង្គការធ្វើនោះខ្វះដែរគឺគេអានតើបានគឺសេអសតោចុច ปีเยอะบัจังไอ้ชาวบ้านไอ้บ่อบาเนาะต้องไปทักตบานบรรลุต่อไปบสลบคเนียทูตการนึ่งคเนียนดิขาดสลบใบสลบคำนึกคเนียสลบลางตัวตบานตบานการนึ่งมีหายใส่ตบานกาหนึ่งมีฉับพอยกินมันทักบานแต่จีดิขิตทักต่อบ้านนึ่นคือตูดบ้าน อันนี้ อันนี้ตูดนึ่นตุนโลกเกียรยาสักไปหาวทา បច្ចុប្បន្នចិត្តអនាគតទាំងទូមគុំយល់ហើយអញ្ចឹងតោះថាគេឥឡូវនេះអាត្មាបាននិយាយទៅនឹងផងសពថ្ងៃនេះគឺមិននិយាយចំច្រើនណាស់គេថាបើទេធ្វើការចឹងក្រហើយណាចិត្តដល់ម៉ោងទៅហើយអ្នកតតយើងស្រុកគ្នានឹងជួយចាក់ម្ដាយមិនជើងនេះបានការហ្នឹងបានហើយពួកបាត់អាតូនហ្នឹងទៅពួកបាត់អាតបានហ្នឹងទៅលោកបានបានហ្មងលោកត លោកតឲ្យឲ្យអីវ៉ាន់នឹងមកខ្ញុំបានបានខ្ញុំឲ្យទៅនៅប្រាក់ទៅអ្នកបានខ្ញុំឲ្យវាបាន អាទើបហ្នឹងទៅបានអាតបានហ្នឹងទៅនឹងតង់ទៅយល់ថាមិនចំដឹងទៅប្រយោគហ្នឹងថាម៉េចអានឹងគឺទើបបានប៉ុន្តែដល់គេចង់បញ្ញាគេថាបបានក៏ដូចជាក៏ដូចជាពាក្យបរាំងពាក្យអីចឹងគូទៅធៀបទៅណាអែដល់ ខ្សែអាដៀលគេថាសតដៀលគេមិនថាខ្សែខ្សែអាដៀលទេណាគេគេនិយាយអវលហាសម្រាប់ទុសិលាទុស្លាដូចជាមួយទៀតដូចជាភាសាខ្មែរសោះហើយជាប់ថាសំស្ក្រឹតនេះខ្លះចុះលើសូទៅក្រមអ្នកមឿងក្រមមឿងនេះទេអានេះពាក្យនោះវាមកកំណត់យើង មកកំណត់សំស្ក្រឹតមកកំណត់ភាសាចិត្តខាងយូរហើយ គេមិនដែលអានក្រុមលឿងទេទេតើណាអាត្មារំលឹកមកវិទ្យុច្រើនដងប៉ុន្តែគេមិនព្រមស្ដាប់អាត្មាទេអ្នកខ្លះស្ដាប់លោកខ្លះគេមិនស្ដាប់គេមិនដែលអានក្រុមលឿងគេមិនដែលអានក្រុមនឹងគេសុទ្ធតែមាក់មាក់មាក់មាក់អញ្ចឹងក្រុមមកលួងក្រុមមកខុនក្រុមមកព្រះក្រុមមកមឿងគេមិនដែលអានក្រុមខុនក្រុមព្រះដូចជាសម្បត្តិក្រុមមកព្រះអញ្ចឹងទេ គេអានសម្ដេចក្រមមកព្រះពីសម្ដេចទៅអានសម្ដេចក្រមព្រះហ្នឹងក្រមមកមឿងគេនិយាយតពីកាលណាមុនណាណាក៏គេនិយាយក្រមមកមឿងណាពីដើមគេមិនថាក្រុងណាគេមិនថាចវាយក្រុងណាគេមិនថាអ្នករាជការក្រុងទេគេថារាជការក្រុមមកមឿងមឿងនោះវាពាក្យលាវពាក្យសៀមគេថាស្រុកព្រោះក្រុមនោះគឺមកពីពាក្យសំស្ក្រឹតតកម្ម ប្រើថាពូថាលំដាប់ថារបៀបយល់ទេណាតោះអានថាក្រុមមួយមឿងមិនអានក្រុមមឿងទេទេណាអានក្រុមមឿងនោះគឺអ្នកស្រែទីសោតណាតែគាត់ទៅនិយាយចឹងបាននិយាយចឹងហ្នឹងណានឹងដូចជាលោករងអាត្មាលូសម្បែកខលទៀតហើយលូសម្បែកខលមកព្រះផងនឹងគួរដំណើរនេះគួរសម្បែកគួរព្រះអង្គសោតប្រតិវងគួរទៅហើយ លោកតំណាទៅអាត្មាតែមានលោកម្ដងទៅទេសនានៅតំណាអូយអានថាណែនាមរូបរូបធម៌នាមធម៌ដល់ទីចប់លោកមិនដាច់ទៅថាណែគូណាទេសនាស្គាល់បើដល់ចាស់ដៃចាស់ជើងនោះគាត់ប៉ុណ្ណឹងនៅអានឆ្កងណាណែគេមិនមែនហៅរូបធម៌នាមធម៌អញ្ចឹងទេគឺថារូបធម៌នាមធម៌ យេខ្វាយពោទេគ្មានមានមកគ្មានជើងតែដូចចេញចឹងមកគ្មានជើងមិនថារូបធម៌មិនបបោគ្មានជើងបានសម្ដេចថាយីឯងទៅជួយបើចង់ថាអ្នកមានមនុស្សម្នាក់ទៅដល់ជួបគ្នាសួរតមកពីណាមកពីរាជវាំងមកដល់ប្រទេសរាជបុត្រ ដូចទៅចិត្តនឹងសាលារត់ណាសាលារត់ចាលើកឲ្យសាសាលារត់ណាទៅវាជាប់មានជើងគឺអមេរិកបុកទៅជាប់មានជើងដែរបើចឹងថារិកបុកទៅរិកបុករិកវងរិកប្រកាសរិកកំ លោកគ្រូនឹងអង្គុយស្ងៀមអាសម្បាច់លោកថាចគុណខ្ញុំណាអត់មែនទៅលោកអីជជែកជជែកឯងថាឲ្យលោកចេះលោកចេះលោកតវ៉ាដល់គ្មានជើងឥឡូវចាឯងតវ៉ាមកគ្មានជើងអាត្មាតល់ហើយចាំចាំជើងឯងបើបល័យនឹងវាចឹងហើយគេអានព្រះបរមរាជវាំងមានម៉ោមានជើងទេណាបើទៅអានព្រះអមរៈ ព្រះបរមរាជវាំងហ្នឹងវាមិនវាមិនអស់សម្ដីគេអានបរមរាជវាំងគេអានថាបរមមកបពិទ្ធគេអានថាបរមចែស្ដាបរមសពមានមោមានជើងណាអត់អានឹងគេហៅគេហៅអីយើងបល័យគេហៅសិវិជាសិបតកា វាចាជាយតកៈគេហៅទៅសម្រួលមកឲ្យស្ដាប់ថាឲ្យសំណប់ស្ដាប់បើយើងថាក្រុមរឿងអញ្ចឹងទៅក៏បានតែក្រុមរឿងវាទៅជាក្រុមហ្នឹងមកពូលោកហ្នឹងនៅណាទៅមានធ្វើការកន្លែងហ្នឹងដូចរឿងហ្នឹងដូចខ្លួនទៅអាក្រុមមករឿងគេបានសេចក្តីទៅថាគេកិច្ចការក្នុងក្រុងទាំងមូល គេនិយាយវាពីដើមទេអាមិនយើងបង្កើតថ្មីទេពាក្យនេះអុយបងអ្នកមើលអសរហ្នឹងមិនធ្លាប់ឮទៅនិយាយអាន ក្រុមមឿងសន្និដល់ក្រុមមកព្រះ សម្ដេចក្រុមមកព្រះថាអ្នកដែរមិនគុណថាក្រុមព្រះនឹងហើយមកពីគុជវតិមិនឆ្ងល់ហើយដែរហ្នឹងអ្នកដូចជាមិញហ្នឹងនិយាយពីពណ៌ដ៏មានហ្នឹងមិនតាម ពិតគេអានពណ៌ប្រមាណបានទៅត្រូវប៉ុន្តែឥឡូវបាន ចាស់ទុំយើងអានព័ត៌មានមកជោគជាមកហើយយើងទៅកែព័ត៌មាននោះមិនទៅต้องតែអនុលោមទៅតាមអញ្ចឹងហើយតាមពុទ្ធនឹងវាព័ត៌មានវាបតិញ្ញាមិនមែនបតិញ្ញានទេប៉ុន្តែបើហៅខុសមកហើយធ្វើម៉េចអានឹងយើងទៅជាពាក្យនឹងគេហៅអីគេហៅថាអញ្ញត្រៈស័ព្ទហើយឥឡូវបើជាជាតិដតេគេដេញជើងយើងគេថា ចុះអសតនៅលើមកមិនគំថាតាម៉ានមិនគំថាព័ត៌មាននឹងថាទេតាម៉ាននឹងត្រូវហើយចង់ដោះស្រាយទៀតកុំឆ្លងវាចុះប៉ុណ្ណឹងដែរអន្តអរៈកុំអានអន្តរៈនោះអសតនៅពីលើតង់តដល់ទីកវត្តវរគេថាតប្រាគេមិនថាត្រទេអន្តរៈជាកុំថាអន្តរៈនោះគេថាអាសវៈ គេថាព្រះអរិយសាវកអុយគេនិយាយសាវកសាអីហ្នឹងមិនធំធំណាឯក្រយឯក្រមក្រលគូក្រលក៏បីនេះឯកោងដែរក្រោយទេក្រយចាំក្រយក្រយនោះវាអានអន្តរៈអន្តរៈវាបាលីសំស្ក្រឹតថាអន្តរអន្តរប្រែថាចន្លោះ ខ្លាចថាចន្លោះថារវាងអានេះគឺព្រះពុទ្ធអង្គត្រូវចឹងដែរបាទអានត្រូវប្រហែលជាបារាំងអានត្រូវនឹងយកពីឡាតាំងមកទេគំដៅអន្តរៈនឹងប្រែថារវាងប្រែថាចន្លោះប្រែថាចម្ងាយក៏បានចប់ អន្តរជាតិនឹងបានពីក្តីធម្មិថាជាតិដតីពីគ្នា អន្តរៈនឹងទៅជាដតីប៉ុន្តែវាភ្ជាប់គ្នាវាមាន ចន្លោះនៃឧបមាថាដូចជាយើងប្រទេសកម្ពុជាវាមានព្រំដែនត្រឹមនោះចំណោះអូទៅប៉ះគ្នានឹងញយនោះវាគន់ទៅទង្គិចគ្នាវាចន្លោះចន្លោះអញ្ចឹងបានជាគេហៅអន្តរជាតិអន្តរទ្វីបអន្តរកាលដល់ទៅអន្តរធាន មកពីអន្តរៈថាជាចម្លោះឬប្រែថាអីទៅអានឹងវាទៅជាអីនោះទៅជាប្រេតិកថាអុយធានណាស់នោះមកពីធារ៉ាស៊ីនធាទេរិយាស្ដាប់ដើមឡើយថាធាប្រែថាត្រង់ត្រង់ថាកម្មបើទៅចុះយុបច្ច័យចុះបច្ច័យអណៈទៅទៅជាអន្តរៈទៅជាធាណាទៅជានាមសព្ទ ប្រែតែត្រឡប់ឆ្លងប្រែថានៅដល់អន្តរៈនឹងធានៈថាបាត់ទៅវិញពីព្រោះអំណាចអន្តរៈវាទៅសកត់ពីលើវាទាញអានឹងធានៈដែលប្រែតែត្រឡប់ជ្រុងថាថានៅនឹងឲ្យថាបាត់ទៅវិញថាខូចទៅវិញដូចជាថាអឺទិរបុត្រនឹងបានចុះមកបានមកគាល់ព្រះ ទូលសួរចេះមួយចេះមួយ ปเทวันตรธายีប្រទេវន្តរធារយិញសោកបើគ្នាច្រើនថាម៉ាក់ទៅក្នុងទីនោះត្រង់ទីនោះតថាអេវៈអន្តរធាយីគឺបាត់ទៅស្រាប់បាត់មើលអង្គុយនោះនឹងខ្មែរអអន្តរធានគឺថាបាត់នោះខូចណាវាខូចណាព្រោះអន្តរៈមកនឹងជើងនៅកាអានឹងសាប់នឹងប្រែចេះចំ គេហៅប្រិទ្ធិគេហៅបុកបត់អអន្តរាងមួយបើឃើញលំដាក់ឯងពីទៅជំនាញយើងប្រើថាចំឡោះប្រើថារវាងអន្តរទ្វីបអន្តរជាតិអន្តរប្រទេសហៅបានទាំងអស់តែយើងហៅអន្តរប្រទេសអន្តរទ្វីបរួមផ្លំ คนโบราณอันดออันตรเลียนนั่นคืออาบน้านานรอเทียนนอกจังมัดรอด่านรอเทียนอดมยีวันก็คลังเจ้าก็โลนกวดกวดจีนมาอดทวนก็ได้อธตมาจะนำจะดึงแน่เรื่องอ่านไปแล้วอ่านบอกมันรอเทียนนี่ก็คลายครับรอเทียนเลยดักดาษสาเจ้าก่อนก็ถ้าอ่านบอก អន្តរធានទៅជាអន្តរធានអន្តរធានត្រូវថាបាត់ថខូចវិញ្ញាមេចាច់ឆ្ងល់មេចិត្តអត់ទេអត់ឆ្ងល់បើយីនៅមួយទាំងអន្តរជាតិមួយទៀតនឹងងល់ដល់ជាង Andreas Andreas Kirchen laten winnen. Aan mensen. Itu antara hancur nak nu umpam ni ni antara hancur. Lu kayak bian, eh? แต่เบี้ยนคุมสยาสลกบักการเกียรติเสียไอ้ลุงกสิกร Nou, je moet maar elkaar binnen zo. Maar នៅរាត្រីថ្ងៃមួយទូសង្គមបានចាប់ផ្ដើមបើកសៀវភៅរបស់ក្មេងរៀនមួយដែលមានចំណងជើងថាមូលវិជ្ជាខេមរៈភាសា សម្រាប់មធ្យមថ្នាក់ឆ្នាំទី2និងឧត្តមដ្ឋានភាគទីដើម្បីអានកំសាន្តកែអបសុកអបសុកនឹងដាក់ខុសទេដាក់អបឲ្យបើមានជើងហើយសុកនៅមុខអបសុកនឹងមកពីអផាសុកៈបល័យថាអផាសុកៈឥឡូវគេនិយាយដល់ផាសុកគេច្រើននិយាយណាគឺថាវាសបាយ មានឈឺគ្មានចាប់អីគេហៅផាសុកៈយើងអានផាសុកសុកនឹងគ្មានខពីមុខទេគេដាក់អក្សរកទេហួយដល់មានអនោះអនឹងនៅពីលើវាបដិសេធទៅផាសុកៈផាសុកនឹងប្រែផាស្រួលសបាយខ្លួនប្រាណគឺมันមានជំងឺតម្កាត់អីគេហៅផាសុកៈតែយើងថាផាសុក ព្រោះដល់អផាសុកៈហ្នឹងគឺថាវាមិនស្រួលវាតបប្រមល់វាចេះតែក្រេះក្រោចេះចុះគេហៅអផាសុកៈដល់និយាយคลายคลายទៅទៅជាអផសុកគឺអផាសុកៈទេមិនមែនដាក់អបសុខៈហ្នឹងទៅ ជាប្រែថាមាន សុខតិចទៅវិញក៏ដល់សំរុំដែរប៉ុន្តែវាមិនត្រូវម្លៃនឹងទេហើយលោកសរសេរនេះលោកថាអបសុខបានសេចក្តីទៅ ថាសុខមិនតិចបន្តួច ហើយពាក្យថាអផ្សុកនឹងគឺចេះតែក្រេះក្រោកមិនសុកមិនសាប់ហ្នឹងហៅថាអផ្សុកហើយប្រទេសឃើញនៅអត្ថបទមួយនិយាយអំពីលឹងរបស់វចនៈទំព័រ335ប្រងវគ្គដែលនិយាយពីសម្មតិលឹងសម្មតិលឹងគឺជាលឹងដែលសន្មត់ខុសទំនងអំពីកំណើតឡាស់ តាមបញ្ញត្តិនៃក្បួនហោរានាមរបស់ស្រុកភូមិនគរខេត្តវត្តនិងវត្ថុជាគ្រឿងប្រដាប់លបែងដូចជាអង្គញអង្គញក៏ដាក់អង្គញអ្នកចេះតែច្រឡំអញ្ចឹងខ្មែរយើងនឹងដូចវត្តស្វាយដង្គំដាក់វត្តស្វាយដង្គំមកអំពីរាប់គុំក្រមក្រាមក្រាស់ហ្នឹងឯងដែលអាត្មានិយាយពីមុនទៅដល់រូបគាត់ ក្រាមព្រះហ្នឹងឯងដែលអាត្មានិយាយពីមុនទៅដល់រូបរាប់គុំក្រាមក្រាមព្រះហ្នឹងដាក់អសមរំហ្នឹងមិនត្រូវទេគុំជាគុំគុំជាគុំនេះគេហៅថាអង្គញអងោជើងគោក្រោមញោប្រកបសង្កត់ពីលើមកទីគេអានថាអង្គញមិនមែនអង្គញទេមេច្រពឹកមេអាប៉ោង ជាអថៃលឹងក្នុងគុំរកគិតមិនយល់សោះដែលក្បួនហោរាបញ្ញត្តិយ៉ាងនឹងមិនដឹងជាបានអ្វីជាគ្រឿងសម្គាល់ហាជាសមតិលឹងទៅកើតទេបើវត្ថុគ្រឿងលបែងដូចអង្គុញដាក់អង្គុញទៀតអាប៉ោងចបឹកនោះមានពាក្យថាមេជាគ្រឿងសម្គាល់ រីឯអង្គញពេលគេលេងគេតែងនិយាយគ្នាថាហុចកោយមីនោះមកកាមីនោះមកមីនោះនឹងគឺនិយាយទៅច្រើនណាស់ឥឡូវនិយាយមេជាមីសួរថាមេណាបានសេចក្តីទៅកាលដែលគេហៅតាមពាក្យសាមញ្ញធម្មតាអត់គ្រប់គ្នាជាពាក្យស្មើស្មើនោះគេថាមីអីមីអីទៅ គេថាឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះទៅគេចេញឈ្មោះទៅគេថាមេពុញមិនដឹងជាម៉េចអ្នកប្រំពេញហ្នឹងក៏ចេះតែមីអស់លីងទៅទៅនេះអាត្មាវាមិនចេះហ្មងដល់មេជាមីមេគឺថាសម្រាប់ស្ត្រីគេថាមីនេះមីនោះពុទ្ធបុរាណគេថាមេបាបើប្រុសគេហៅបាដូចជាមេដាបិតានិយាយទៅនឹងកូនថាមនាលបាអើយនឹងទៀតបុរាណគេមក គេមិនហៅអ្នកហៅនាងគេហៅបាបាឯងចេះបាឯងត្រូវប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះបើស្រីគេថាមេរើទៅជាមីក៏ទៅចុះហើយវាច្រឡំមីដែរមីឆាមីអីនោះទៅពាក្យនេះគេហៅពាក្យសាមញ្ញមីនឹងវាคล้ายមកពីមេគឺនិយាយញាប់ទៅទៅជាមីនេះមីនោះអូយមិនបានជាគិតទៅដាក់ឲ្យមីមីអញ្ចឹងទៅ សក់គេគេដាក់មេព្រោះទៅស្រេចនឹងថាទៅវាញាប់ញាប់ទៅ បើយកពាក្យមេជាសម្គាល់នោះ ពាក្យថាមេតបមេកាមេដំបូលជាសម្មតិដឹងដែរឬនាមស្រុកភូមិឧទាហរណ៍ដូចភូមិបឹងចប់ឃុំសៀស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់នគរក្រុងភ្នំពេញវត្តកំពង់ ប្រសੰងជាអិថីលឹងដែរឬទេ ម្យ៉ាងទៀតទៅនៅខាងចុង នៃអត្ថបទនោះស្ដាប់មិនបាន ត្រង់3ចូលរកពាក្យអិថីលឹងនៃពាក្យខាងក្រោមនេះលេខាធិការអធិបតីប្រធាននិកាលេខាធិការលេខាធិការិកានេះគឺដាក់ឲ្យរកឡាក់ អធិបតអធិបតិនៃប្រធាននិកាស្លាប់ហើយអធិបតិនៃងាប់ឈរទៀតហើយមិននឹងជាបានពីណាមកថាអធិបតិនៃនឹងគឺអ្នកបល័យរបស់អ្នកបល័យដែលឈួតនោះថាឈួតយ៉ាងនេះនាំគេឈួតអស់ទាំងក្រុងទាំងខេត្តនោះមានបល័យណាអធិបតិនៃ មានតែអធិបតានៃបានទៅរួច អន់សួរអំពីពាក្យថាសារៈព័ត៌មានពាក្យនេះតើគេច្រើនសរសេរនៅក្នុងកសែតទាំងឡាយហើយតើនឹងឯងទៅដល់សុភាដូចជាជឿថាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់លោកត្រាស់ដឹងក្នុងលោកហើយជឿថាសត្វទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនជឿថាសត្វទាំងឡាយទទួលនៅកម្មដោយខ្លួនឯងសត្វទាំងឡាយ